nkingira rukingire niwubahiriza ubuto bwanjye ujya buterereye agacumu k'ubumwe mu iterambere ryanjye n'iry'igihugu cyacu babyeyi dukingire nkingira nkingira ikiganiro kibayagira ku bijyanye n'agateka k'abana babyeyi dukingire dukingire ikaze ntigwanyu mu kiganiro nkingira ikiyago cy'uyu munsi gihagaze ku bana bakiri bato bashobora kunywa inzoga mbega abana bashobora gutangura kunywa inzoga kare bigenze gute muri icyo gihe ingaruka kuri abo bana zica ziba izahe icokogwa kugira abana ntibatangure kunywa inzoga hataragera co bicahe ibyo nibyo bibazo tuza guca igenino muri kino kiganiro onera muco akabeje nakibateguriye nayo Alande zirebuke neza akaba yamfashije kwegeranya amajwi mu gutangura kino kiganiro tuvugana na Onire Manirambona wo mu ngagara mu gisagara ca Bujumbura avuga ko inzoga atari nziza ku mwana ngo kuko difise ingaruka mbi ku buzima bwiwe nje oya inzoga je sindazinwa hmm. ndabyakira neza kubera murandaba abandi bazikunda ko batabameretse neza usanga ari imboreko Eka n'uyu mwigeme w'imyaka cumi n'umunani nawe nyine abona ko inzoga atari nziza ku mwana ngo kubera zimutera ingeso mbi zitari nke nko kurondera amahera yo kuzigura mu buryo butari bwo nta nzoga nkunda gusa nyine eh, ndamaze kuguta rimwe sinzi sinzi ko ari imwe sinzi ko ari kabiri ariko nta nzoga nkunda ko gusa zikunda muri jeri ntazo nkunda mbona eh, ko atari nziza kubera kandi ndi umukobwa simona yuko kunywa inzoga ari byiza urabona ingaruka mbi izo nzoga zishobora kugira ku mwana ahita ngo akiri muto eh, ziriyo ingorane ziraba kubera usanga nk'umwana eh, w'umuhungu atanga kunywa inzoga akiri muto arazimenyereza nawe bari umukobwa agatangura umuhungu agatangura kwiba nk'amara muhira iwawe umukobwa nawe ushobora gusanga agiye mu bandi akaja mu bindi kugira kubera gusa akunda inzoga garuka mu ngana abanyeshuri mu ngana eh, ni akahe kamo batera eh, kugira ntibimenyereze inzoga eh, je nababwira ntibane inzoga nyinshi mu ushoboye kwigera wigerere ariko bikunda kuri inda ushobora kurinda nyine ukagera ugakura nyene haba mu mico umuntu yaborewe yitwara nabi iyo abaye umwana aho kubera abafite ubwenge bushyushye hari gusanga yakoze ibidakorwa iyo atonyoye eh, inzoga atobikoze ni kuvuga rero ni inzoga ni ku mwana nimbi usibye ko no ku bukuzi atari nziza ku bwanjye igihe numva ata mwana n'umwe ukwiye kunywa inzoga nta myaka umwana yogeza ko ngo anywe inzoga birinze azinwa basi nazinwe amaze kugera aho yigegegeye yaragiye nk'ishuri bakwiye kumenya ko bari ko barabica ubwabo niyo mpamvu bakwiye no kwemera ingaruka zizoshika bamaze gukura bakabona barabananiye kugonda kuko babishe bakiri bato ikiganiro n'inkingira aho ikiyago cy'uyu munsi gihagaze ku bana batangura kunywa inzoga bakiri bato umwana agataha ukibaza ngo yagiye ku ishuri ni byiza ko ababyeyi bakurikirana indero y'abana akamenya ko yiza agaca ku ishuri akabaza umwigisha akabaza umwigisha imyifato y'umwana wiwe ngene yifata amashuri akabaza ko atondera ku isaha adacegwa ibintu nk'ibyo donka agerageza gukurikirana umwana ku mwanya ku mwanya inzoga ngo si nziza ku mwana ngo kuko uretse indwara zitandukanye z’amafigo zigwara n'abakuze umwana we ngo biranamugabaniriza n'ubwenge bwiwe mu gihe aba agikeneye kubandanya gukura ibyo bigasigurwa na muganga ameri nij'imbere asanzwe avura indwara z'abana kuri mikoro ya randizire bukeneza inzoga ntiri mu mfungugwa twumva ico ubwa mbere inzoga ntiri mu mfungurwa nubwo abantu bakuze bamwe bamwe bazinywa si imfungurwa ni ikinyobwa kiboreza ni ikiyayura mutwe rero n'uwuyinywa ntayinywa ngo ashire inyota kuko ikinyobwa gishirisha inyota ni amazi akinywa kugira ngo aryoherwe amererwe neza yumve ko aruhutse mu mubiri ni ukuvuga rero ngo umwana ndetse n'ibindi binyobwa biyayura umutwe n'icayi ndetse turavuga tuti si ciza kuko umwana akimenyera ni ikawa eh, rero tugeze ku nzoga yoyo iborera umuntu akanashobora no kugwa hasi urumva kuha umwana acitwa umwana atarashikana imyaka zirashobora ndetse no konona n'ibindi bice by'umubiri byose kuko zironona ubwonko ziragabanura ubwenge murabizi umuntu aborewe ntasubira kuba afise ubwenge bukwiye avuga ibidatumbereye eh, umwana rero wewe urumva umwana kandi ahangira turi ko tuvuga abana guhera ku myaka cumi n'ibiri ni igihe cy'ubwenge buba buri ko burakura cyane ni ukuvuga rero ko aheza akanywa inzoga bituma bwa bwenge bwari ko burakura cyane buhagarara gukura ndetse agace bigacika umuntu yirekuye muri byose atakintu kimugora acemera kubera zanzoga zononye ubwonko bwiwe kuko cyane cyane zironona igitigu nibyo zirashobora no gushikira amafigo ariko dushizemwo nyamukuru inzoga zonona kandi mu mwanya mutoyi nubwo rero ndetse nuko boza baramumenyereza ngo nanywe duke duke mbega ko ari umwana ariko azirondera kwiki ko hari n'abakuze bavuga bati reka nywa akayoga nibagire ibyo niriwemwo urumva eh, muri urumva neza ziribagiza umwana nawe rero uwo yimuha ngo imumarire iki imwibagize iki guha inzoga umwana rero atarashikana imyaka mirongo ibiri n'umwe ni nko kumuroga eh, niko nobivuga umuntu abigize ibigira nkana ngo reka ndamuhanywe ni nko kumuroga kumureka ntumubuze ngo ushiremo ingufu uzimubuze ni kosa ni uguhemuka eh, kuko bituma bwa bwenge bwiwe ko burakura buhagarara ndetse agacika umuntu yirekuye agacika umuntu atagishoboye gufata mu mutwe ikintu na kimwe kubera nzanzoga rero turese icyo gitigo mwavuze hari ibindi bihimba bishobora kononekara e, igihimba nyamukuru cononekara kandi cononekara akiri karananywa mbere ni kujya kuboregwa burya umuntu yaborewe ubwonko hari icyo buba bwatosekayeko mm. e, rero agumye azinywa minsi yose asigara ari umuntu asigaye azinyoteregwa asigaye akeneye kubaho ameze nk'uborewe ni ukuvuga rero nyamukuru cononekara ni ubwonko bwiwe bukononekara mu nyuma rero hakazokurikira igitigu ariko no mu nyuma rero haraza byinshi biva ku nzoga eh, umuntu arashobora kurwara noneho rero bikonona urwagasha rwiwe ikiganiro nkingira ni ngaha gice kirangirira dushimire mwebwe mwese mwadukurikiranye shimire kandi na arande zirebuke neza yamfashije kwegeranya amajwi abonera muco akaba arije nabateguriye kino kiganiro naho ubutaha cyari ikiganiro nkingira nkingira dukingire nkingira ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'agateka k'abana dukingire